Bon dia, són les 8. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bon dia, són les 8 <clears throat> i no tinc cap gotet d'aigua aquí ni m'he liat cap cigarret encara i estem en directe en rigorós directe, ai, ai, ai, a les 8 i 2 minuts del matí d'aquest dimarts 4 de juny. Molt bon dia a tothom. Benvingudes un dimarts més a les zones lliures de Contrabanda FM i a aquest programa antimilitarista anomenat La Corneta de Contrabanda FM. Aquí estem en directe un dimarts més després del susto, després del susto del dimarts passat amb aquell misteriós ente sonoro que apareixia per l'ordinador de l'estudi i ens va fer la guitza, però vam resistir, vam aguantar la juguesca i vam poder fer un programa que es va allargar doncs, fins a les 10 passades del, del matí amb aquella entrevista amb els companys de la nave espacial aquest espai autogestionat artístic del Poble Nou en perill de, de desallotjament. Bé, avui tornem a ser aquí, esperem que no tinguem cap ente sonoro maligno i que ens permeti doncs, reproduir els àudios i la música amb tranquil·litat per poder compartir aquestes dues hores d'antimilitarisme de 8 a 10 del matí. Avui tindrem amb nosaltres el doctor Herr Reis amb un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. Recuperem l'espai Militars All Stars, que no vam poder les fer la setmana passada, precisament deguts, degut a aquests problemes tècnics que vam tenir, i se'ns va escurçar el temps, i per tant, avui sí que tornarà el Militar All Stars, que és un grec un fotut grec neonazi que està al Parlament de Grècia, ni més ni menys. I moltes més coses. Abans, com sempre, els titulars. Gràcies per acompanyar-nos. contrabandides i contrabandits, comencem. Comencem. sona la bateria de Keith Carlock i això vol dir que hem de començar aquests titulars que, doncs, eh, avui sí que ho haig de dir, avui ho hauria de dir, com que m'imagino que tothom coneix eh, publicacions alternatives com Massala, que és una barreja d'espècies, Massala, aquesta publicació gratuïta de Ciutat Vella, més que recomanable, doncs com que tothom coneix Massala, Massala, Massala, Massala, continuarem amb aquests diaris comercials doncs per jugar una mica i per sorprendre aquell qui s'enganxi a contrabanda amb els titulars començats i no sàpiga que estem fent doncs, una mica el joc per desmitificar aquesta premsa oficial. Bueno, per tant, donant per sapigut que ara ja molta gent coneix aquesta publicació Massala, més que interessant, molt crítica, rigorosa, amb articles d'investigació de coses molt properes d'aquí de Ciutat Vella, el barri on es troba contrabanda i que afecta a la ciutat de Barcelona i, i a molts models urbanístics. Dit això, Massala, Massala, Massala, una publicació mensual gratuïta. Doncs comencem amb la premsa oficial, la premsa comercial d'aquest dimarts 4 de juny del 2013. se llama el País. Portada del País. Los jueces, sin saldo en el móvil, podrán dictar sentencia en el patio del colegio después de jugar a canicas. Portada del diario ABC. Martina Navratilova ...y la perestroika Nuevo modelo bancario europeo. Portada del Mundo, sempre amb aquest dimarts 4 de juny. Hacienda trata 10 millards a la infanta frente a los juegos con cosquillas de medianoche con el señor Nor. La razón. Es el momento de dar un giro abdominal a la histeria del presidente de la Junta de Desinfección y Atascos de Desinfección y Atascos Urinarios. La Vanguardia, si per diari ABC el model del de sistema bancari europeu era Navratilova, aquesta excel·lent tenista, Martina Navratilova, ben agressiva, i la perestroika, per la Vanguardia, segons titula, la troika pide más vigilancia sobre la infanta y el público de la última fila. Bueno, continuem la Troika, que también es portada al periódico de Cataluña. La troika folla fort, la banca apreta fort. I el punt avui, el punt avui més, portada d'aquest dimarts 4 de juny del 2013 també, Catalunya tindrà veu i el príncep farà sonar les campanes. Bé, la Troika una altra vegada portada del diari Ara. La Troika li canvia el cotxe a Joy per jugar a l'escalèstric. I l'últim últim diari de portada, Esport, aquest diari esportiu, doncs eh, us el llegiré tal com és. Una imatge d'una persona amb una samarreta blau i grana, que deu ser algun jugador de futbol, suposo que diu Soy muy feliz. Soy muy feliz. recortan en sanidad. 17%. Nos recortan en educación. 22%. Nos recortan en agricultura. 25%. Gasto militar del año 2012. 27.532 millones de euros. Gasto militar del año 2012. 27.532 millones de euros. 27.532 millones de euros. 27.532 millones de euros. Salimos a 588 euros por habitante. La deuda pública debida al gasto militar supera los 30.000 millones de euros. Si no tenemos garantizadas ni la educación, ni la sanidad, ni la vivienda, ni la jubilación, ¿por qué dedicamos una gran parte de los recursos a la defensa militar? Anímate a utilizar tu declaración de la renta para recortar impuestos de guerra y dedicarlos a necesidades sociales. Súmate a las 782 personas que practicamos objeción fiscal en la declaración de la renta. No pagues la guerra. Toda la información sobre la objeción fiscal en grupotortuga.com. resolució alternativa de conflictes. Una setmana més, aquí a la corneta de Contraband FM, fent difusió de la resolució alternativa de conflictes amb el doctor G. Rice, molt bon dia, doctor Herrais. Bon dia, senyor Jordi. Com estem? Bé, bé, bé, molt bé, molt bé. Molt bé, la setmana passada vam tenir una trucada telefònica enmig d'aquella entrevista amb els companys de la nave espacial que vam doncs, convidar-los perquè fessin difusió una mica del problema d'aquesta nau del Poble Nou que estava doncs, en perill de desallotjament i la seva participació doncs, va ser quasi, quasi anecdòtica. Sí, res, per dir-ho d'alguna forma. Mm -hmm. Bueno, estem contents de tenir-lo avui amb nosaltres per poder continuar aprofundint una miqueta amb aquestes eines que potser doncs, podran servir en conflictes com el de doncs, l'habitatge, però en molts altres que avui continuarem avançant-hi. Molt bé, molt bé, molt bé, perquè si em permet la pregunta, com, com, com es va desenvolupar d'aquest grup de, de nois? Doncs mm, va haver-hi una jugada bastant guarra, diguéssim, de la mm-hmm. urbana que, que va entrar i va robar material de so. No em digui, el requisar, requisar material de so. Van requisar material de so i mal, tot i això, malgrat això, es va poder fer a l'últim cabaret el diumenge passat, a, a aquest, ah, aquest 2 de juny, però amb, amb aquests intríngulis i aquestes jugades brutes de, de doncs, a, aquestes, eh, aquests pitufos, diguéssim, a, la, a, a les ordres de l'Ajuntament i de, dels especuladors com Vallarmoso. En fi, ja... Marra, marra, Sí, va acabar com el Rosari de l'Aurora, no? Bueno, no, no va impedir doncs, que es pogués fer aquest gran cabaret, que, que va ser bastant maco, vaig tenir la sort d'estar present. També es va avisar que anés la premsa, tot i que, contra la banda, doncs, som independents i anem a títol individual cada programa, però sí que vam estar presents i que jo sàpiga doncs, no, no va passar res. Ah. I les coses doncs, continuen en aquest procés judicial, però, com comentàvem, i com hem dit a molts programes aquí a, a la, al seu espai amb el, amb el doctor Herreis pues, intentem plantejar possibles solucions, eines alternatives al sistema judicial i que molts cops són en paral·lel, oi? Mm -hmm. Molt bé, molt bé, sí, sí, sí, sí. I de fet, casos com aquest ens serveix bastant per al tema d'avui perquè avui, si vostè em permet, senyor Jordi, l'audiència també, ens agradaria encetar el que és la visió sistèmica del conflicte. Mm -hmm. La intervenció sistèmica dels conflictes? Sí, sí. Inter estratègica. Sí, intervenció estratègica i visió sistèmica. Eh? Es parteix d'una visió de que un conflicte és un sistema que interacciona amb les parts i eh, llavors a partir d'aquí es proposa una, un, una intervenció que canvi la dinàmica eh, i les interaccions perquè es pugui resoldre el conflicte. Uh -huh. D'alguna manera, ja si me, ho, ho acerto, el, el parlar d'intervenció sistèmica potser, a diferència de la mediació i negociació, implicaria més parts? Mm. d'aquest cos sistèmic? Bé, aviam, si, si, si tornem, si anem als principis de la, de la visió sistèmica, la visió sistèmica neix als anys 60 a, les, a Palo Alto, als, als Estats Units, dintre d'un entorn pues, de la revolució cultural hippie. Eh? -huh. Mm-hmm. Llavors era un grup de psicòlegs que basats en, en una sèrie de terapeutes anteriors van veure que, pues, que en realitat molts, molts trastorns pues, eren deguts als sistemes familiars o sistemes de, de les dinàmiques de grup, els sistemes que es donaven dintre les dinàmiques de grup. Mm? i llavors eh, primer es va utilitzar com a, utilitzar com a teràpia, és a dir, enfocat al, a l'entorn terapèutic, i després va transcendir a lo que és ja pues, conflictes. Va començar amb el que és la teràpia de família, després va, es va traslladar simultàniament a la de parella, i després es va traslladar a, a, a, com a mètode de resolució de conflictes de, de grups i de sistemes, organitzacions, etc. etc. Mm. Molt bé. Curiosament, ahir estava llegint un article que parlava del naixement de la psicologia, d'una branca de la psicologia, i, i precisament apuntava que mm, les institucions i els investigadors i segons quins tipus de persones, en aquest naixement d'aquesta branca de la psicologia, que ara no sé quina és, eh, estava lligada una mica a, a controlar possiblement aquesta contracultura, per lligar una mica amb el seu comentari, de dir, bueno, cuidado amb, amb aquests sistemes que ens poden mm, crear problemes. Vull dir que teniu eh, una, un inici una mica malèvol en aquest sentit de conèixer millor aquests sistemes, aquests grups, per contrarrestar doncs, la, la seva funció contracultural o, o diferent al propi doncs, eh, sistema imperant no? de, de relacions. Mm -hmm. Sí, sí, sí, tot aquest tipus d'escoles, eh, potser l'escola sistèmica potser està una mica més acceptada per, per, diguem-ne, la psicologia oficial, val? però tampoc està del tot difós. No? Són, són eh, visions doncs, que sí, que posen en tela de judici moltes coses. No? Hm? Després hi ha, hi ha orientacions com el, el socioconstruccionisme i tot això que, diguem-ne, que la psicologia oficial social, pues, és, eh, sí, la reconeix, però és, és una visió una mica marginal, bastant, ho considerant que és una bastant de friquis i neohippies, <clears throat> perquè va posa en dubte amb, amb tot, el, tot el sistema i el pollastre on estem ficats. Mm. En qualsevol cas tampoc és, és negatiu conèixer com, com som, com ens relacionem en aquests grups per, per aprendre, no? Si, hi ha, si, si grans institucions o grans espais d'investigació ho fan amb aquesta finalitat, una de les finalitats pot ser aquesta, contrarrestar les respostes inesperades i indesitjables per un sistema, doncs saber també com ens podem moure en aquest propi sistema també és positiu, d'alguna manera. I tant, i tant, i tant que sí, i tant, i tant que sí, senyor Jordi. Sí, sí, sí, sí, sí. I això de Palo Alto, per cert, que és? Palo es. es... <laughs> No, es el polo de moda, ¿no? <laughs> Perdón por el chiste malo. <laughs> Señor Jordi usted siempre tan graciosa. graciosísimo Palo Alto, sí, Sonamos molt dels anys 60. Sí, també podria sonar una, no, una editora de vídeos eh, eròtics, Palo Alto, eh? sí o no? Podría ser. D'aquells que a vostè li agrada Jordi, eh? Bueno, no sé, el palo alto o, o la piruleta dulce, no sé. també, <laughs> també, també, sí, sí, sí, sí. No, Palo Alto és, és, és, crec que és una població que està a Califòrnia. Bueno, i a Califòrnia, en aquesta època de contracultura, eh, neixen aquest, aquests pioners de la investigació que donaran pas a aquestes teories i aquests mètodes? Sí, correcte, allà, neix, neix allà, Palo Alto, el Mental Institute, Research Institute, que es diu, i en, bàsicament el parra, el parra de tot això és un tal Balzàvic i després Fischer, una sèrie de figures que neixen que són, bueno, clarament persones bastant hippies. Mm -hmm. Doncs, si, si em permet, li una mica el que són els principis d'aquesta teoria. Mm? Bé, doncs és, és molt senzill. Diu que qualsevol eh, problema o trastorn eh, es pot originar amb el propi sistema. És a dir, eh, una persona fa A, val? el que provoca que l'altra persona faci B i el que provoca que a la vegada la persona que ha fet A torni a fer A i la persona que faci B torni a fer B. Llavors es, es crea un, com un bucle, un cicle tancat en el qual l'acció d'una persona constitueix la reacció d'una altra. Llavors, bàsicament, el conflicte no radica tant en, en els interessos de cada una de les parts, sinó en la, la forma en què amb dos interaccionen. Li a un exemple. Per exemple, imaginem que som una parella, d'acord? I, I resulta pues, doncs, que vostè em demana que, per favor, pues, doncs, que, que sigui una mica més detallista amb vostè perquè resulta que, que mai li faig sorpreses, ni, ni que sé, ni sortim junts, i que sóc un... Tinc pocs detalls amb vostè, eh? Llavors, jo el dia següent agafo i dic, doncs vinga, saps què? Potser té raó, la meva parella, amb la qual el que faré és, no sé, fer-li un jersei, no? de, de llana i li regalaré. Eh, llavors li faig el jersei de llana, li regalo i llavors vostè em diu ah, això tu has fet perquè jo t'ho he dit, perquè això tindria que sortir d'una forma espontània. Mm? <laughs> llavors jo dic, no, no, això ho he fet perquè m'ha sortit de mi. Llavors tu dius, no, no, això ho has fet perquè, perquè t'ho he dit jo. Llavors es crea una interacció, val? que vostè em diu, ai, m'agradaria que ho fes d'una forma espontània, que ho fessis d'una forma espontània. Dr. Hebrides. I llavors jo li dic, vale, doncs ho faré d'una forma espontània, llavors et torno a fer un altre rejercer i em diu, no, no, això no ha sigut espontani, però això és perquè ja ho vam parlar l'altre dia. I entén com va tota, tota la interacció? Mm. Bé. Claríssim, sí, sí. El, això amb l'experiència que vas tenir en comunitat ho vas veure molt clar. El plantejar-se quan s'ha de dir alguna de més i quan els de més s'han de donar compte per si mateixos i com això Mm, jo crec que depèn de la personalitat. Hi ha uns que callen més i deixen que actuïn els altres lliurement i els, i els altres que influencien sense mala intenció, però obliguen d'alguna manera a una resposta, no? Correcte. eh, posar en un altre cas una mica bueno, més, més complet, si permet. Doncs un altre cas de parella, perquè, per exemple, amb, amb aquest, aquesta orientació es, es treballa molt en, en teràpia de parella. Eh, imaginem que mm, vostè resulta que últimament va molt ocupat a la feina val? o l'activitat que estigui vostè realitzant, i són parella també, i jo li dic, home, eh, Jordi, estaria bé que m'expliquessis una mica què fas a la feina, perquè clar, últimament jo, jo no et veig mai. Mm, llavors, sisplau, no sé, explica'm, jo què sé, com ha anat avui. Llavors tu penses que eh, pots, pots sentir una mica invadit per la meva pregunta, no? I pots pensar, però aquest, aquest per què em pregunta això? Què passa, que té por de no confiar en mi? Què passa, que, que m'està limitant la, la llibertat? I tu em contestes, doncs pues, m'ha anat bé, m'ha anat bé, però coses que t'expliqui. I jo et dic, però home, doncs explica'm coses perquè sempre estàs allà i això influeix a la nostra relació. Home, però, bueno, i què? I què? Però... I, què passa? Que no, no confies en mi? Sí que confio en tu, però, però explica'm coses. Però saps què? Però no t'explico res. <laughs> Val? A llavors jo continuo insistint el dia següent. Jordi, com ha anat avui? Bé, bé, ha anat bé, ha anat bé. Però explica'm més coses. Però per què vols que t'expliqui coses? Ja saps, si faig el de sempre. I llavors jo continuo insistint el dia, el dia següent i el dia següent. I és a dir, cada cop que jo intento fer-te parlar i que em compartir coses amb tu, tu encara t'ho prens com una falta de confiança i una falta de, diguem-ne, de, de respecte cap a les teves necessitats i sobretot ho veus, ho llegeixes com una, una, una intromissió a la, a, la, a la teva forma més d'expressar-te o d'actuar al món eh? és com si tu em llegissis que t'estic posant en, en tela de judici eh? El qual a mi, la teva conducta, fa que encara sospiti més de tu. I penso, si, si, aquest, si ell suposa tant explicar-me el que fa, és que igual fa coses que no em pot explicar. M'explico? En el qual encara jo et pregunto més, en el qual tu encara et distancies més, en el qual jo et pregunto més, et distancia més. I llavors aquí es diu que el problema no és eh, el conflicte en si, és dir, el problema, no hi ha problema, el problema s'ha fabricat per lo que aquesta escola diu les solucions intentades. És a dir, és un problema construït per una sèrie de solucions que s'han volgut eh, aplicar per solventar un problema que no existia. M'explico? Mm. És a dir, vostè simplement estava per, fent la seva feina, les seves activitats, i jo simplement preguntava com anaven les coses. Que paral·lelament jo pensés que potser et voldria més a casa, més estona a casa, és, és una història. Però bueno, però a demanda, eh, aquesta generació de sospites que s'han creat, que jo he creat, i aquesta situació d'invasió, percepció d'invasió de la teva intimitat per part meva, ha sigut pròpia de la solució que jo he volgut posar, o que ambdós hem volgut posar, per poder intentar aclarir la situació, entén? Mm. Llavors, sí, sí. aquesta situació, aquesta solució intentada és el que constitueix, segons aquesta escola, el, el, el conflicte en si. I de fet l'escola el que li diu aquesta solució intentada se li, diu, li, li, li denomina solucions orientades a más de lo mismo. Más de lo mismo. És a dir, jo per aconseguir una resposta seva i una comunicació oberta seva, el que faig és preguntar més. D'acord? Uh mhm. -huh. I vostè, per evitar aquesta sensació de que jo m'estic ficant amb la seva vida, el que fa és comunicar menys Ah, llavors jo el que faig és preguntar més. Ah, llavors vostè el que fa és, és comunicar menys. Llavors mm. és aplicar una mateixa solució que no ha funcionat a un conflicte que ha sigut creat, que no existia, i que constitueix aquesta solució intentada, o que és més de lo mismo, al propi conflicte. Si vostè s'hi fixa en la realitat quotidiana de qualsevol país, el més de lo mismo existeix. És, és, és, és, és que és, si ho es veu clarament, per exemple, en situació de crisi, eh, amb les retallades, el, el país segons els polítics no arriba, llavors en comptes de buscar una altra solució, apliquen més de lo mismo. És a dir, no, hi ha prou, no, no arribem, doncs encara més retallades. Eh? Amb els sous. No arribem les empreses, doncs encara més de res i encara en retallar més sous. I si, i si tu, tu et fixes des de fora del sistema, te n'adones que aquestes solucions l'únic que faran és encara complicar més les coses dintre d'aquesta economia capitalista que estem vivint. Perquè si tu retalles tot el poder adquisitiu de les persones, ningú comprarà els béns que tu estàs fabricant. Sí o no? Mm. Llavors el que fas és encara retallar més perquè, les per, perquè, les per, perquè es puguin fabricar més béns que ningú comprarà. Mm. Sí o no? Sí, sí. Perquè la gent ja perd el poder, el poder adquisitiu. I això, aplicat en qualsevol marc, val? es veuen molts exemples, de, sigui el marc polític, el marc de grups, de dinàmiques de grup, de parella, del que vulgui vostè, es veuen moltes dinàmiques del mas de lo mismo. Vale, això és de, de l'escola de Palo Alto, que dèiem Mm i la, la teoria, diguéssim, eh, per sintetitzar-la, per recuperar el, tit, el títol, mm. quin, quin, quin és? Que el conflicte es crea a partir de les solucions intentades i a partir de la dinàmica de les interaccions que es donen entre dues persones, tres o quatre. I el bucle tancat que es crea entre aquelles persones. És a dir, de forma que la conducta de la persona A el que fa és reforçar la conducta de la, de la persona B que reforça el conflicte i el manté. Val. I això és de Fischer, deia? O, o, o d'altres autors? Això, això és de Balzavic i Fischer. Val. El sí. Fischer i Uri aquell que també ens havíem pues comentat. La, la, la veritat és que no, no sé si és el mateix, eh? No, no, és Fish, no és Fisher, Fish, Fish, Perdó, eh, Fish, és, és altra. D'acord. jo, jo potser em faria el comentari, eh, aviam si puc ser sintètic, amb, amb una cosa més a nivell personal i de relació de grups, Aviam, allà, que, que és una mica el que recuperava de la comunitat que, que havia viscut uh mhm. -huh. i que jo crec que això està condicionat per la personalitat de la persona, perquè hi ha el que parla molt i el que parla poc, mm. per resumir-ho de manera doncs, molt bàsica, no? però ens trobarem amb això, que, que potser el, el que parla molt exigirà respostes a l'altre i l'altre que no ho necessita doncs, eh, crearà doncs, eh, aquesta necessitat pel que ha de parlar molt doncs, de preguntar més del que cal perquè l'altre no diu res, no? Correcte. Exacte. Llavors això si s'extrema molt realment és molt conflictiu. Correcte, sí. Perquè el diàleg és necessari. Llavors vaig a la teoria, que no sé si això ho podem parlar mm -hmm. més endavant, per, per seguir-li explicant doncs, aquesta teoria, però sí que per mi apareix un altre eh, tema important, que és si eh, respectéssim tant les necessitats de diàleg dels altres, potser hauríem de potenciar un altre tipus d'expressivitat que no sabem potenciar, per tant eh, quan hi ha una manca de diàleg no el podem cobrir amb un altre tipus de comunicació perquè no en sabem uh -huh. no? si ens poguéssim comunicar d'una altra manera doncs no cal que m'expliquis com era la feina i em comunico amb tu doncs, d'una doncs, altra manera per compartir sensacions i coses però com que el diàleg, les paraules segueixen sent tan importants doncs a vegades imposem i, i, i trenquem aquest respecte de l'altre que doncs, no té necessitat de comentar i s'ho vol quedar més per ell o vol dir mm. quan ho vulgui dir, no? I clar, aquí tenim un problema perquè no tenim potenciades aquestes eines d'expressivitat no et parlo de telepatia ni d'altres coses, però sí d'altres relacions que ens poden omplir mm, perquè igual no necessito tant que m'expliquis com ha anat la feina, sinó que em diguis alguna cosa. Uh mhm. -huh. Potser és més això, no?, el compartir alguna cosa. Correcte. I els tipus de personalitat diferents pues, doncs, faran que sempre hi hagi això. Perquè és molt bonic dir, no quiero más de lo que puedas dar, eh, que és típica frase d'escoles de creixement o tallers de creixement, no quiero más de lo que puedas dar, però al final doncs sempre exigim entre cometes respostes per, per aquests diàlegs que ens han d'omplir no? l'existència <clears throat> Sí, sí, correcte. Vostè acaba de dibuixar un conflicte clàssic de sistèmic, és a dir, la, la persona que no parla és interrogada pel que parla, amb la qual l'altre es molesta, amb la qual el que parla o que interroga encara es molesta més perquè l'altre no respon, bla, bla. veure, això tindríem que tornar una mica a l'inici del programa quan parlàvem del respecte. <clears throat> a l'escola sistèmica no, no parla de processos intrapsíquics o intrapersonals, sinó és tot processos interpersonals. Val? Llavors, si tornéssim a la, a la, a la principi, al concepte del respecte, val? llavors veuríem que el respecte és l'acceptació de l'altre, malgrat no es comparteixin uns punts de vista o unes necessitats similars. Això és el respecte. Llavors, si Torre hi hagués, eh, si hagués eh, aquest concepte de respecte teòric estigués 100% difós, els problemes sistèmics no ens donarien tant. Perquè vostè acceptaria <clears throat> que aquella persona no tingués tanta necessitat de mostrar el seu efecte perquè no, no la té. I a més a més, sota, sota cap forma ni cap medi, m'explico? És a dir, no, ni, ni tan sols a través de les paraules. És a dir, ni, si aquella persona no té aquella necessitat d'expressar però aleshores jo ara posant-me en mm, bueno, clarament biogràfic <laughs> o sigui, de la meva personalitat jo tinc més necessitat de compartir que no de quedar-m'ho clar, jo també puc eh, sentir que no se m'està respectant quan l'altre no vol dialogar quan jo vull dialogar o sigui que, que pot ser tan error el que exigeix diàleg com, com el que no i també pot ser un error eh, el que no diu quan podria dir alguna cosa no? però clar, sempre es tracta de, de no forçar, eh, però ja... respectar. Però el que parla més obertament també pot estar inveint parlant més del compte, però eh, és com és, no? Correcte, però aviam, això seria conductes per omissió. Per exemple, el que no parla podria respectar vostè la seva verborrea, mal, Controlant-la, no? No, simplement fent veure que escolta, ja està. <laughs> Però clar, vostè, i, clar, i aquest és el límit tàtic, vostè, per demanar eh, el respecte aquest que vostè considera, en, en aquest cas, que seria la conducta que implicaria mostrar el respecte que és que l'altre participés a la seva, la seva conversa, Exacte. implica una acció una acció per part de l'altre, és a dir, que en certa forma vostè estaria obligant a l'altre a cometre una acció que no li ve de gust fer. M'explico? Llavors, aquí és, on es trenca una mica el, el, aquesta teoria o aquest concepte del respecte. Obligar l'altre a fer una acció que no li va gust fer no, no entraria dintre d'aquesta visió del respecte. De fet, eh, la, la gran dita Dios se junta, no? Dios los crea i Dios se junta, precisament podria resumir això, que vostè s'ha de procurar sempre de rodejar d'aquelles persones més afins. Sí, sí, clar, i això, això en un grup, doncs, eh, que, que hi ha diversitat doncs, eh, tens, tens la varietat i, i s'equilibren mm perquè hi ha el, <clears throat> el místic que parla poc i ho diu tot i ja s'expressa molt bé, hi ha el que parla molt mm, i també s'expressa la seva manera i després hi han diferents i vas combinant però, però en casos de parella <clears throat> és més complicat no? perquè si, si es donen aquesta eh, diferència, que potser estem resumint molt, eh? no sé si volia anar pel tema de parella, però, però en casos de parella, si hi ha el que parla poc i el que parla molt, hi haurà un conflicte, al final segur. Clar, exacte, llavors es vols cria i ells se junten, clar. Mm. Això, això, per exemple, és una de les, de, les, de les causes per d'etiquetar, com se'n diu això, això que diuen els advocats, o els, els, els jutges, eh, la incompatibilitat personal interpersonal persistente, no? com així, és a dir, incompatibilitat personal, incompatibilitat de caràcteres, que diuen. Bueno, vull dir, s'han fet una mala elecció mútua. Mm. No. Que, I que, de fet, podria ser igual de negatiu que es juntessin dues persones que parlen molt però que no s'escolten, com deia vostè, i els dos parlen bla, bla, bla, i ningú s'ha escoltat, com dos que callen i, exacte, i, exacte. i tampoc comparteixen. Exacte, aviam, aquí, aquí i amb teràpia de parella el primer que es fa és preguntar per separat a, alguna, a una de les parts, a les dues parts, però sempre per separat si volen continuar la relació. Això és el primer que es fa. Mm? Qualsevol terapeuta que tingui una mica de, de coneixement agafarà la primera, escoltarà els dos i després agafarà una i després l'altra. Volen continuar, si una de les dues diuen no, llavors el, el terapeuta ha d'anar a orientar, orientar la teràpia a fer la separació el més, eh, diguem-ne, emocionalment còmoda possible. Mm? Però és això, aviam, si vostè, la seva parella es fot a mil perquè vostè no parla de, de, de parlar i vostè es fot a mil perquè la seva parella està en silenci constant i això complica molt la, la convivència, doncs clar, potser per molt amor que hi hagi eh, s'ha de plantejar realment si... Sí si, si és allò el que estava buscant. Molt bé, quin perill, eh? Dona tanta importància a les paraules quan hi ha altres formes de comunicació, però bueno... Bueno, en... estem en un món verborreic, no? Sí, sí. Aquí qui parla més és el que més vol, no? Mm. Mm. Molt bé, I, i per tornar a la teoria més sistèmica, per no quedar-nos amb, amb, amb aquests exemples interpersonals més de comunicació, Quins doncs- altres... Doncs mira, és molt senzill. Per exemple, el cas que vostè ens, ens estava il·lustrant amb la nave, eh, es diu això? La nave espacial. La nave espacial. Aquí també es podria aplicar un gran, una, bueno, la teoria sistèmica i sobretot amb el tema de solucions intentades. No? És a dir, cada cop que la policia desallotja un local, mm, eh, s'ocupa un altre ¿Sí o no? Un mm, desalojo, una ocupació, Exacte. que diu el moviment. Un desalojo és una ocupació, i una ocupació. Llavors, que estem creant? o estem dintre d'un bucle que la solució intentada val? està creant que hi hagi una altra ocupació en un altre lloc, amb la qual és un problema que mai, mai es resoldrà. Per exemple, totes les prohibicions també són solucions intentades. Per exemple, hem d'anar més lluny, la prohibició de qualsevol substància o de l'alcohol, no? de l'alcohol, si remetem a, la, a, la, a als anys 30, als Estats Units, que van prohibir l'alcohol, i això, diguem-ne que la solució va ser pitjor que el problema, pel problema no? Sí, sí. Vull dir, perdó, el remei va ser pitjor que l'enfermetat, no? Va, va, va sorgir la màfia, i clar, gent continuava venent encara més, i a més a més hi havia un, un, hi havia un gran risc de salut pública perquè bevien alcohol, eh, diguem-ne, eh, com se'n diu això, adulterat, la qual encara la salut, el tema de salut pública es va empitjorar. A la història i a les, totes les societats hi ha mil, mil, mil exemples de, de solucions intentades que constitueixen el problema. Mm. Sí, sí. El mas de lo mismo. Mas, más de lo mismo. Sí, Molt bé. Sí. Quins altres punts té aquesta intervenció eh, sistèmica estratègica? Val, doncs mira, el plantejament és, molt, és, és senzill. El primer que s'ha de fer és definir el problema. Val? És a dir, per, per poder intervenir en aquests aspectes, la persona que intervé, val? el conflitòleg o el terapeuta, el que sigui, el que fa és primer fer quatre coses, establir quatre punts. Val? Primer, definir quin és el problema. Val? Per exemple, eh, si tornem al problema aquest de comunicacional, el problema seria que eh, quan em vull comunicar, l'altra persona no em respon, val? més o menys mal definit, però algú seria així, i que l'altra persona se sent invadida perquè vostè lo força a parlar, imaginem. Val? Aquesta seria eh, una possible definició del problema. El segon aspecte seria detectar quina és aquella solució que vostès han implementat per solucionar la cosa. Vostè diria, pues jo el que faig és preguntar-li encara més, i l'altra persona diria, pues jo el que faig és eh, doncs passar d'ell encara més. Val? Això serien les solucions intentades. Com a tercer punt, s'establiria l'objectiu. Què volen? Quin objectiu volen assolir vostès? Doncs mira, volem que la, la nostra relació interpersonal o personal es torni a estar bé perquè és, que, és a dir, que ens, ens sapiguem respectar aquestes àrees. Val? I llavors, és el propi terapeuta o conflictòleg que proposa la solució. Llavors, la, la gràcia d'aquest mètode és que normalment les solucions són molt absurdes. <laughs> són, molt, són molt tontes, molt absurdes, i llavors el, el, el conflictòleg, en aquest cas, o el terapeuta, ha de jugar amb dues coses. Una, fer que la persona, per mètodes dialèctics, se n'adongui d'ell de ell mateix de quina és la solució, és a dir, que no et vingui imposada pel conflictòleg llavors el conflictòleg el terapeuta el que fa és fer una sèrie de preguntes i plantejar, reestructurar les coses perquè sigui la pròpia persona que s'adoni doncs sí, potser té raó potser sóc jo que, que estic obligant-lo a parlar quan la persona no té ganes val? això és molt important, que sigui el propi eh, la pròpia persona que se n'adongui de la solució intentada eh? Clar, que prengui consciència i, i pugui interioritzar-ho veient-ho clar des de dins, des de, sense que li diguin... Sense que li, diguin, sense que li imposin des de fora. I això entraria en mètodes de psicomàgia, per exemple? La, la psicomàgia ah. és sistèmica al 100%. I tant. Psicomàgia és sistèmica al 100%. Sistèmica, però clar, ja se'n va més lluny, és molt simbòlica, no? però trenca, trenca, un, trenca la percepció d'un problema o d'un trauma. Mm. mm. Ah, parlem de, Parlem del Jodorowsky, no? El Jodorowskycito! <laughs> ah, que és un col·lega. Bueno, un col·lega, no, jo l'he llegit molt, però un dia, sí, un dia en un, en un congrés, a, que no em vaig anar a un congrés a, a, a, per allà a Londres i estava al mateix hotel. I vaig, la vaig anar a saludar. Sí, mm. sí. I eh, per últim punt, el, el conflictòleg també ha de, ha de garantir que la persona accepti la solució o la implementació de l'acció absurda, parlament absurda, que l'altre, que el, el conflictòleg li proposa. Vale? Bueno, però potser no és tan absurd, no? Perquè amb, amb aquestes catarsis o amb aquests treballs més de vivència, més vivencials per trobar la solució, potser estem eh, fugint del mas de lo mismo, perquè si el diàleg mm. és la solució, resulta que el diàleg, la comunicació és el problema que hem de solucionar, i ho solucionarem mitjançant el diàleg. És una mica difícil també, no? Exacte, exacte. Sí, sí, sí. I eh, diguem-ne que es surt del sistema. Val? El sistema és parlar o no parlar, oi que sí? Mm -hmm. Està parlant o no parlar, doncs es, trec, es surt el sistema. És com si, per exemple, jo anés per per l'autopista eh, amb un cotxe, val? i n'és a segona o en tercera, val? anés per la ciutat amb segona o en tercera, llavors quan surto de la, de la, de la ciutat per anar a, la, la, a agafar l'autopista, no puc anar en tercera, oi que no? Puc, sí que puc anar en tercera, però cremaria el motor. Eh? Sí. Doncs el que haig de fer és canviar posar-me a un nivell superior de, de la maquinària, del dispositiu, del motor, que en aquest cas és quarta i cinquena. Bueno, podria ser també un cotxe que vagi amb energia solar. Correcte, però és igual, ni res. Eh? Ens posem que... Perquè el, el canvi de marxa segueix sent el mateix al sí, cap i a la fi. La energia elèctrica <laughs> o però solar. Deixi'm ser punyatero, no? Sí, però si fixa vostè, jo no dic que anava amb benzina. Eh? És veritat, no ho ha dit. Sí, tu doncs són suposicions. Va, <laughs> m'entén? Doncs va una mica per aquí que llavors, és el que diu vostès, és eh, sortir d'aquestes solucions de parlar no parlar, perquè el diàleg ja hem vist que no funcionava. perquè no? Mira, ni ficaré un cas de llibre... O es pot aprendre a dialogar d'una altra manera, però... Sí, però per dialogar d'una altra manera el primer que s'ha de fer és trencar, la, trencar el, el, el, la bola on s'està ficat. Mm? Hm? Li ficaré un cas de llibre, val? Hm? que real del llibre, Resulta que era un matrimoni que tenien un problema, que era quan venien els parres d'ella, de, a casa, d'Orrals, mm? tenien el gran problema de que els parres els hi pagaven tot, val? És a dir, no sé, agafen viatge... Igual, els doncs, vivien, a, sí, vivien a Salamanca, els parres, i quan venien a, ja que sé, a Barcelona, doncs els parres agafaven i els convidaven als nens, als, als fills, al matrimoni, al fill, i a la, quan el filla i al, i al seu marit els convidaven a, a, a restaurants de puta mare, els en comprava roba de puta mare, tal i qual. Llavors el matrimoni es trobava, el matrimoni jove es trobava de que es sentien molt incòmodes, primer perquè no, no necessitaven tot allò, Saps mm. què, vos, què vull dir? No, no, no sí. volien anar a restaurants ni anar a comprar roba cara ni d'això. Es veien obligats. Es veien obligats i a més a més el problema era que després ells no estaven a l'alçada, vull dir, doncs que no, no tenien ni la capacitat econòmica ni les ganes de fer-ho. I llavors es crea hi ha una dinàmica de poder lletja, eh? on, on sobretot ell, és a dir, el marrit, sentia molt, molt incòmode. I llavors la solució intentada era, no, no, sisplau, vinguin, parles, però no ens paguin res. Val? Uh mhm. -huh i cada cop que feien això, encara els, par els parres pensaven, bueno, això ho diuen perquè se senten incòmodes, val? si sap greu que, que, que, aquesta situació i això encara demostra més que necessiten diners. Llavors nosaltres, per demostrar-los que estem al seu costat, encara li convidarem a restaurants més cars, li deixarem més pasta i anirem a comprar bolsos d'aquests idiotes. Mm. Clar, clar. Mm, però, però és que igual no, no estem preparats, no tenim aquesta humilitat, humilitat no? de deixar ser els altres com són sense sentir-nos si em dona molt, igual hi haig de donar jo també, no? O sigui, aquesta necessitat de tornar a l'altre... Correcte, eh, però... És el principi de tot, no? És un principi de reciprocitat que tenen els monos, també. Però, bueno, sí, una persona pot evolucionar i dir, bueno, que fotin el que vulguin. Però, clar, estem amb el mateix. Vull dir, també aquella persona, si no vol parlar, que foti el que vulgui. Però és difícil. Quan estàs dintre del sistema és difícil acceptar-ho i veure-ho. Perquè tu et sents invaït. Jo no vull que em pagui res, deia el jove. Mm. Jo no vull que em pagueu res, jo, no, no necessitem anar, anar a menjar bogavante eh, ni, ni comprar merdes de bossos de buitoni. No, no, o com se digui allò, no, no, no necessitem comprar tot això, per què ens ho compres? No, no, no, és que a més a més no volem la vostra diners, ja estem bé. Bueno, tam també és un exemple d'una manca garrafal d'efectivitat, no? de mercantilitzar les relacions una vegada sí, més. Sí, sí, correcte, com vostè li vulgui dir, però eh, estic d'acord amb vostè, no, l'amor està per, molt per sobre d'això, Però es, trobar, es trobarà amb aquesta dinàmica. Llavors, la, la, la solució intentada per part del noi era, no, no, i de la parella, de jove era no, no volem que ens pagui res i aquest no volem que ens pagui res encara feia que, que ens paguessin més l'altre ho veu com un rebuig exacte llavors van anar, van anar amb un senyor a consultar amb un, terra, amb un terapeuta en aquest cas i els van dir, bueno, sap què poden fer? Van fer tot el procés, ho intenta... Uh, doncs mira, jo, els hi va dir el terracota, jo els, els hi proposaré alguna cosa que en principi em diran, trobaran que és idiota i que és absurda, però jo els hi recomano que ho facin. Farem el següent. Cada cop que els seus pares <clears throat> els hi vulguin convidar a algú, els diran, no, és que aquest restaurant és molt cutre. Anem a un més car que quan els hi vulguin comprar roba, els diran, ah, vas amb aquest bolso, si no m'has val, no sé, per 500 euros. Ara jo t'he pujat de càrrec i necessito un bolso millor. O aquests pantalons, per favor, són lletjos. Jo he vist una botiga... És a dir, els, vostès els hi demanaran, els sangraran directament. <laughs> Mm? I així va ser. El següent cop que van vendre, van anar però a tot i pleni. Saps? Sí. Sí, sí, no, restaurant aquest no, a l'altre, aquest bolso no, a l'altre. I els pares van dir, hòstia, però què és aquesta barra? Quina jeta és aquesta? Eh? Van agafar, van, eh, van tenien que estar una setmana i van estar tres dies. <laughs> van dir, mirri, mirri, fills, a partir d'ara, com que vostès tenen gustos molt cars, eh, se'ls paguen vostès perquè nosaltres ja no podem més i van desaparèixer i el problema no es va tornar a repetir mai més. Però el van entendre el problema o no? No, Ah, vale. no, <laughs> la, teràpia, la teràpia sistèmica no busca que eh, la, les dues parts, és la, la gran diferència amb, amb altres tipus de mètodes alternatius, no busca que, que les dues parts arribin a una ententa i una visió i de, una il·luminació, diguem, del cas. El que busca és desactivar el cas. Llavors, normalment, eh, el que es fa és, que un cop està desactivat el cas, eh, Eh, les dinàmiques aquestes es, es trenquen i el sistema mica en mica es torna a posar en homeostasis però d'una forma més funcional per ambdós mm? llavors eh, en aquest se'n diuen també mètodes unilaterals de gestió no? Mm? és a dir, no, només hi actua d'una part l'altra part no té un, té, té un paper més, eh, més reactiu té un paper més Mm, menys actiu, no és un agent actiu. Mm, és agent actiu però indirecte. Eh? Hi ha un agent actiu que provoca el canvi que és, normalment per l'assosserrament. Molt bé. Um, ens queden dos minutets o així per, per tancar la, el capítol d'avui, per poder-ho quadrar en el programa. Ens hem deixat temes de la intervenció estratègica sistèmica. Sí, però jo crec que hem, hem, Sistèmica estratègica? Sí, sí sistèmica, intervenció sistèmica, si vostè si vol dir. Bueno, apuntar que això va molt bé per tot tipus de, de casos on, hi on s'engloben moltes persones val? i on, i un, on hi ha eh, moltes persones implicades de forma indirecta, però hi han un grup reduït de persones que directament estan implicats al sistema. Va molt bé per àmbits organitzacionals, va molt bé per famílies, va molt bé per parelles, va molt bé per... Realment és un mètode bastant, bastant funcional i a més a mi la filosofia m'agrada molt perquè no busca la, la dilucidació per part de totes les parts del problema sinó que busca d'una forma pràctica és que ni tan sols busca les causes mira que li diré el, el terapeuta no pregunta perquè els seus pares tenen aquesta necessitat el, el terapeuta o el, el, el, el conflictor li importa un bleu al perquè eh? el que vol és desactivar mm -hmm. el tema clar, en molts casos serà imperant i, i el primer, no? exacte i llavors, si es reprodueix llavors pues, eh, torna a reproduir llavors ja mira, hi ha altres mètodes però el que importa és desactivar el sistema em sembla molt pràctic molt bé, i, i per al proper capítol podem avançar una miqueta? Doncs mira, senyor Jordi, no sé, vostè què, què li sembla si parlem no sé, jo ja pensat que podíem parlar de, de l'assertivitat com a mètode de prevenció de conflictes. Assertivitat. Hmm. O, si no, a, a vostè li inter interessen els conflictes més de tipus intercultural o no? Bueno, mm, de, depèn de com ho plantegem. Podem començar per l'assertivitat, si li sembla bé, i si tenim temps d'apuntar alguna cosa. Va, doncs per això farem. Mm? Molt bé pues ens acomiadem fins al proper dimarts. Pues molt bé, senyor Jordi. Moltes gràcies, doctor Herres. De res, ha estat un plaer i, i bueno, adeu fins la setmana que ve a tota l'audiència. Eh? Moltes gràcies. <laughs> Vostè. les 8 i 53 minuts del matí d'aquest dimarts 4 de juny del 2013 i després d'aquesta secció, d'aquest nou capítol de resolució alternativa de conflictes amb el doctor Gerrais, la corneta de Contrabanda FM continua en directe a les zones lliures de Contrabanda. Som al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a contrabanda.org. La corneta us acompanyarà, si voleu, fins a les 10 del matí, com tots els dimarts. el Militar All Stars d'aquesta setmana de la corneta és Nicolaos Mikaloliakos. Nicolaos Mikaloliakos, el fundador i secretari general de l'organització Golden Dawn, Amanecer Dorado. Això ho teníem previst eh, compartir la setmana passada, que hagués encaixat més amb tot el tema que vam comentar de les vanguardies del període entre guerres, concretament del dadaisme, però bé, com que vam tenir aquells problemes tècnics, doncs ens ha quedat al calaix i avui recuperem eh, aquest article publicat a todosomosgriegos.wordpress.com i que ens fa denúncia d'aquest de, eh, eh, bueno, aquest personatge que, com ara veurem, és el fundador i secretari general d'aquesta organització neonazi que forma part del Parlament grec. <clears throat> Aquest article es titula Partido neonazi Amanecer Dorado, 28 años consentido por conservadores y socialistas en Grecia. ¿Por qué? Y comienza así. La historia de Amanecer Dorado, o Golden Dawn, comienza en los años 80, con la publicación de la revista Amanecer Dorado por Nicolaos Mikaloliakos y otros compañeros ultraderechistas conocidos por su adhesión a la dictadura militar griega. La portada de la revista estaba decorada con una esvástica nazi circular que dejaba claro la tendencia editorial Años más tarde, los editores de tan ilustre revista se decidirían a fundar un partido político. El líder, Nicolaos Mikaloliakos, fundador y secretario general de la Golden Dawn, nacido en 1957 en Atenas, admirador declarado del dictador Metaxas y de la Junta de los Coroneles, el régimen dictatorial en Grecia desde el año 1967 hasta 1974. También Mikhail Oliakos es admirador de la Alemania nazi y de Hitler. Desde el año 1973 empezó a militar en organizaciones afines a estas ideologías y sus actividades no solo fueron políticas, sino que este matemático, que nunca ejerció como tal, fue detenido en el año 1976 por agresiones y en 1979 fue condenado a 13 meses de cárcel por participar en un atentado con bomba en un cine en el que resultaron heridas varias personas. En 1985 fundó la organización de extrema derecha Golden Dawn, pro-nazi y pro-dictadura militar. A través de los años extiende sus acciones por toda Grecia, muchas veces como una banda paraestatal que atemorizaba con violencia a sus adversarios políticos y sobre todo a quienes los criticaban, adquiriendo ya entonces como saludo el clásico del fascismo, a partir de los 90 haya testimonios claros de que estas bandas realizan actos criminales emulando al Ku Klux Klan en algunos casos o como las camisas negras de Mussolini en otros. Como por ejemplo el ataque a las oficinas de una organización socialista en 1992 en 1996, miembros de esta organización asaltaron de manera brutal a unos militantes de izquierdas mientras distribuían su periódico de solidaridad obrera. La multitud de agresiones a miembros de la izquierda, anarquistas u otros movimientos sociales están más que constatadas en esa época, no solo por ingresos hospitalarios, sino por denuncias y detenciones posteriores de algunos miembros, entre ellos algunos civiles ya conocidos que habían apoyado a la Junta Militar en los años 80 Golden Dawn no tenía una gran presencia, pero en la década siguiente, de los 90, ya se había convertido en una banda muy peligrosa que realizaba sus ataques principalmente en la capital, en Tesalónica, en Patras, Komotini y Chania. Según informaciones dadas por la agencia EFE, algunos militantes de Golden Dawn participaron al lado de los serbios ortodoxos junto con sus paramilitares en la guerra de Yugoslavia, con los que tenían una buena relación. Incluso se habla por parte de medios periodísticos que algunos participaron en la matanza de Sbrenica... que en 1985 costó la vida a casi 8.000 personas. Mikhail en diciembre de 1996, declaró que había que dominar el pavimento o las calles de Atenas, conseguir la soberanía de la acera contra todo tipo de enemigos, su metodología era parecida a la de los camisas negras de Mussolini, ataques relámpagos con cuchillos y palos paralizando a la víctima. A partir de entonces también se organizan asociaciones antifascistas y antirracistas de autodefensa para defender a otros que no pocas veces han tenido enfrentamientos, sobre todo desde que las juventudes fascistas de la Golden Dawn entraron a la universidad para adoctrinar y, entre comillas, hacer limpieza. Uno de los más feroces ataques se registró en junio de 1998, cerca de la antigua escuela Eyelpidon, donde bateadores de la Golden Dawn se ensañaron con miembros de una organización de izquierdas que terminaron con lesiones muy graves en la cabeza. En otras ocasiones permanecieron impunes, pero esta vez la multitud de testigos y la protesta pública dio al traste con la intención de cubrir el delito como otras veces los periódicos de Golden Dawn o Amanecer Dorado están llenos de llamamientos a luchar contra los traidores, entre comillas, cualquier organización de izquierda o simplemente antifascistas. Es hora de darse cuenta, escriben en julio de 1997 refiriéndose a los antifascistas, que las calles son para nosotros, ahora completamente, sin concesión alguna. Por supuesto, el Estado en ese momento no hizo nada para ilegalizar a esta organización, ni tan siquiera para ser rigurosos en la investigación de sus crímenes. Ya entonces se hablaba de la complicidad de algunos miembros de fuerzas de seguridad del Estado, probablemente personas que habían estado apoyando a la dictadura militar y que veían con buenos ojos una banda que controlara cualquier movimiento subversivo. En 2004, un informe de la Seguridad del Estado revelado por un periódico, señaló que la mayoría de los miembros de Golden Dawn iban armados ilegalmente por sus buenas relaciones con miembros del ejército en activo o en la reserva. Según el periódico The News, como publicó en 2004, la policía suministraba apoyo a Golden Dawn en aniversarios de grupos izquierdistas, anarquistas y otro tipo de causas sociales. Un año más tarde, en 2005, en la investigación del intento de homicidio por parte de un miembro de Golden Dawn, un informe policial encuentra conexiones entre algunos oficiales de policías y el acusado del delito. Al final, la justicia griega condenó al encausado de intento de asesinato por unanimidad a 21 años de cárcel, con la protesta de los miembros de la organización neonazi con insultos y amenazas a jueces, abogados de víctimas, etc. Incluso al fiscal le llegaron a amenazar de muerte. El acto de protesta, como todos, terminó con el himno nacional y con el saludo fascista. Por supuesto, Anthony Androutsopoulos, el fascista condenado por el intento de asesinato, en 2009 ya estaba en la calle. Estos son algunos ejemplos de la infinidad de delitos de la banda que ya cometía en Grecia antes de la crisis, incluso antes de que la inmigración fuera un problema y aunque su resultado electoral era mínimo, es llamativo la complicidad del gobierno que no aplicó las leyes y no los ilegalizó y les dio amparo recibido de los sectores más reaccionarios de las fuerzas de seguridad del Estado u otras autoridades posiblemente con conexiones ideológicas con el antiguo régimen militar. Una vez más, usaron a los fascistas para que acabaran con métodos violentos con todo aquel que no solo fuera rojo, sino que participara en cualquier iniciativa social que no fuera del agrado del régimen. Y aquí al, al artículo titula Ningún partido de estas características tiene en Europa tanta tolerancia por parte de las autoridades como en Grecia. Cada uno que saque sus conclusiones. Però hi mm, ha més informació interessant que continuo llegint. Des de la caïda de la dictadura de PASOK y Nueva Democracia han ocupado el poder y ninguno ha asumido sus funciones como Estado, comportándose como clanes políticos que han manejado el país para sus intereses. Si hubieran tenido algún sentido de Estado, habrían acabado con la legalidad de esta banda en vez de permitirla, porque en algún sentido les venía bien. Desde el 2004 hay informes policiales de que individuos neonazis se estaban instalando en la policía y no se hizo nada. Bé, actualment, eh, faig un apunt jo ara, hi ha estadístiques, segons alguns mitjans alternatius, que diuen que aproximadament el 50% de la policia grega ha votat en les darreres eleccions per aquest partit, per Golden Dawn, Amanecer Dorado. Així és que ja veiem clarament aquest vincle entre policia i aquests neonazis. Bé, continuo llegint. <clears throat> Mucha de la violencia social que sacude hoy en, hoy en día a Grecia viene de la evidente condescendencia con estos delincuentes, que ha sido vista con buenos ojos por muchos sectores y que inevitablemente también ha vuelto más agresivo y combativo cualquier movimiento social que ha sido duramente reprimido por fuerzas del Estado, en muchos casos afines a Golden Dawn. Veamos ahora eh, el origen germanófilo y pronazi, aunque ahora lo nieguen. En sus publicaciones originales se ven claramente, por más que lo niegan, su admiración por Hitler y por Rudolf Hess u otros personajes de la época nazi. Es el único partido, Golden Dawn, Amanecer Dorado, que no va a depositar flores en el homenaje a las víctimas del nazismo en Grecia. Por supuesto, niega la existencia de las cámaras de gas y niega que existió la matanza por parte de la Junta Militar en el Politécnico de Atenas. Se presentan ahora con aires renovados de patriotas, negando cualquier vinculación con el nazismo. También es importante reseñar que cuando un grupo neonazi alemán en 2005 mató a sangre fría a un griego, aunque la mayoría de las víctimas de este grupo han sido turcas, Golden Dawn nunca condenó el asesinato. Para acabar, ¿cómo se financian los neonazis? Algunos exmiembros de Amanecer Dorado les han acusado de irregularidades, pero quien más datos dio fue un antiguo exmiembro y tesorero de la organización que escribió un libro sobre ellos titulado Demoler el mito de Golden Dawn. En su libro explica, abro comillas, como tesorero de Golden Dawn pudo saber que nunca el fondo contó con más de 300 o 400 euros, con estos fondos no se mantiene una organización, para explicar más adelante que cuando necesitaban dinero para publicaciones o folletos, siempre lo había, y él mismo indica que Nueva Democracia y PASOK ayudaron a Golden Dawn a financiarse. También aseguró que Amanecer Dorado se mantenía porque actuaban a conveniencia de quien les pagaba, sin saber si son ciertas o no las acusaciones del ex tesorero, solo hay que releer la historia para saber que todos los grupos fascistas han sido financiados por alguien con el único propósito de impedir las movilizaciones sociales de izquierdas, anarquistas o de otro tipo que pudieran poner en peligro el status quo de algunos poderosos. Como muestra, decir que Golden Dawn bloqueó en el Parlamento griego la investigación de uno de los casos más escandalosos de estafa al pueblo griego, el caso del Atebank, donde prácticamente se ha regalado una caja rural pública, rentable, donde estaban gran parte de negocios y propiedades del mundo rural griego, a otro banco privado, dejando ahora la ejecución de hipotecas, créditos, negocios y tierras que estaban en manos de la población griega en manos de un banco de capital, en gran parte internacional y sin beneficios claros para el Estado. Por supuesto, el banco privado se hace cargo de la escandalosa deuda de los partidos políticos griegos, que seguro nunca la cobrará. Este es un tema a desarrollar en profundidad en otra ocasión. Por supuesto, también está en contra de que los armadores griegos paguen impuestos. También son anti-Estados Unidos, pero admiran a la dictadura militar griega que en el contexto de la Guerra Fría fue promovida y apoyada por Estados Unidos, a quien bien sirvieron. Mikaloliakos, al fundador de Golden Dawn, ha aprendido bien la historia y sabe que, que con la promesa de parar el izquierdismo siempre encontrará financiación. Y aunque el comunismo de entonces no tiene que ver con los movimientos sociales de ahora, parece que en Grecia no se han enterado algunos políticos anclados en otras épocas o simplemente consideran el país propiedad de sus clanes políticos que se han vendido, que se han venido <laughs> sucediendo en el poder históricamente. Ya van como ejemplo tres generaciones de papandreus en el gobierno que han llevado al país a la situación catastrófica del momento. La entrada en el Parlamento, manipulación, ignorancia y crisis. Para acabar aquest artículo. Una reciente encuesta de opinión pública muestra que el partido Golden Dawn es el tercero más popular en Grecia. Los expertos dicen que el aumento de su popularidad se debe a la actividad de sus miembros, que se manifiesta como protectores de las personas mayores y los defensores en los lugares donde hay un alto índice de criminalidad. El líder del partido, Mikaloliakos Nikolaos, y los diputados de Golden Dawn increíblemente niegan que el nazismo sea parte de su ideología, pero la hemeroteca no falla y son más de dos décadas de filonazismo publicado y fotografiado. La evidencia de esto son las fotos del primer congreso Golden Dawn en febrero de 1990, cuando su actual líder habló a los pocos nostálgicos de Hitler en Grecia, la bandera griega y el símbolo de las organizaciones paramilitares nazis alemanas estaban colgando detrás de él. La esvástica también tuvo su lugar en la sala. Bé, doncs es que podeu llegir eh, al complet a la pàgina web todossomosgregos.wordpress.com i agrair molt doncs, a la persona que ha traduït aquest article perquè lògicament l'abecedari la, helvètic i, i la llengua grega doncs, eh, és difícil d'entendre, vaja, és pràcticament com el xinès i per tant doncs, no us puc dir ni qui ha escrit l'article ni qui l'ha traduït però sí que eh, citarem una vegada més aquesta web, todossomosgriegos.wordpress.com. Nicolaos Mikaloliakos és el militar All Stars d'aquesta setmana de la corneta de Contrabanda FM. Continuem amb més coses aquí en directe a la sintonia de Contrabanda FM. Militars All Stars! E giro e salto e corro e volo e tocco il cielo e guardo il suolo e giro intorno e gira intorno e chi è partito fa in alto la corneta de Contraband FM tots els dimarts en directe de 8 a 10 del matí a la sintonia de Contraband FM 91.4 corro. Continuem aquí en directe. Són les 9 i 16 minuts d'aquest matí del dimarts 4 de juny i tinc per aquí una, una notícia que, que no sabia ben bé a quina secció del programa encaixar-la. Podria ser doncs, aquestes cròniques de guerra i, i propaganda que de tant en tant doncs, també anem comentant i és molt curiós perquè es tracta de, si no la darrera, una de les darreres enquestes que ha fet el, el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Ho llegeix en català, que és com, com tinc publicat aquest article. Això es va publicar suposo que a molts llocs, però la impressió que he fet és d'un article d'una web de propaganda i economia de guerra que es diu Atenea Digital, punès. <clears throat> ja us dic, és, és part del complex militar industrial i per tant doncs és això pura propaganda i, i economia de guerra que s'ha d'agir d'on don, llegir de forma crítica perquè doncs estan donant-li bombo a, a tota aquesta carrera armamentística, oi? I esbojarrada que ja hem recordat abans amb aquella falca doncs ha, ha provocat a, eh, a aquest eh, dèficit del Ministeri de Defensa de 30.000 milions d'euros i aquesta bancarrota de, del Ministeri de Defensa, es pot dir. Eh, en fi, eh, no ens emboliquem directament. Això, com deia, eh, publicat a, en aquest eh, portal, que, és, que forma part del complex militar industrial, Atenea Digital Punès, ens titulava aquest article així. Guardia Civil, Policía i Fuerzas Armades, las instituciones más valoradas por los españoles. Eh, bé, ara se m'acut on haguéssim pogut encaixar aquest article i segurament podria haver encaixat a militars o l'estars, especialment per les eh, 2.500 persones que van participar en aquesta enquesta <laughs> i que van donar aquests resultats. Bé, vaig a llegir-ho directament. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas son las instituciones más valoradas por los españoles, según el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. De hecho, son las tres únicas instituciones del Estado que han aprobado el examen de confianza de los ciudadanos al obtener puntuaciones por encima de 5, en una escala de 0 a 10. La Guardia Civil con un 5,71 se ha situado en la primera posición, seguida por la policía con un 5,65 y por las Fuerzas Armadas con un 5,21. El resto de instituciones españolas han sido valoradas con puntuaciones inferiores al 5. ¡Wow, esto gracias a los casi 2.500 ciudadanos de 236 municipios pertenecientes a 46 provincias españolas que han sido entrevistados aleatoriamente por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pues ja us dic, aquests 2.500 ciudadanos pues, haguessin pogut ser els protagonistes dels militars all-stars para afavorir a aquests tres cossos de l'Estat, aquestes institucions, la Guàrdia Civil, Grupo Paramilitar, donde los haya, Policia, Grupo Represora, donde los haya, i Forces Armades. Aquestes forces de pau que estan fent missions humanitàries a l'exterior, oi? Bé, doncs, eh, què més diu aquest article? Per acabar de llegir-lo, Sí. Eh, de hecho, la inseguridad ciudadana es, según el estudio del CIS, uno de los problemas que menos preocupa a los españoles. Curiós, eh? això ja donaria per tot un programa. Què entén, per, què entén la població per inseguretat ciutadana? O més aviat, què entenen aquests 2.500 ciutadans o ciutadanes per seguretat ciutadana? Bé, acabo de llegir Los barómetros del CIS se realizan con una periodicidad mensual, excepto los meses de agosto, y tienen como principal objetivo medir el estado de la opinión pública española del momento. Para ello, se entrevista en torno a 2.500 personas elegidas al azar y dentro del territorio nacional, de las que además de sus opiniones se recoge una amplia información social y demográfica para el análisis. Bueno, pues, don la Guardia Civil, la policía y las Fuerzas Armadas, las instituciones más valoradas por los españoles. Metralla a punta pala. Armament Made in Spain. Bé, doncs un, un breu apunt, només comentar algunes dades sobre la despesa militar i el gasto militar que finalment ha executat a l'estat espanyol el 2012 i que ens servirà de referència per a aquelles persones que vulguin fer l'objecció fiscal a la despesa militar dels pressupostos generals de l'Estat <clears throat> a la declaració de la renta que es fa aquest mes de maig i juny molt ràpidament una informació que podem destacar amb tres titulars. Uh, la despesa militar és de 18.000 milions d'euros, el 5% dels pressupostos. Però si sumem el gasto militar més el control social, ens n'anem a 27.000 milions d'euros. Això ja és quasi el 8% dels pressupostos. Això traduït al eh, gasto militar per persona sempre en aquest 2012, surt a 588 euros. 588 euros per habitant. I estem parlant de que hi ha menors d'edat, o sigui que <clears throat> aquesta seria la xifra que es podria utilitzar, 588 euros com a referència en aquesta objecció fiscal. El que passa que normalment pues, doncs, es, es posen altres, altres xifres com 100 euros o depèn <clears throat> del col·lectiu que, que us suggereixi doncs, pot variar la xifra. Però en qualsevol cas, si dividim aquesta despesa militar de més de 27.000 milions d'euros, això surt a 588 euros per persona. Gasto militar al 2012, ja executat. Doncs res, us suggerim eh, un parell de webs, com per exemple Grupo Tortuga, que trobareu bastanta informació, que és que ha realitzat les falques que estem escoltant aquesta setmana i la setmana passada també, aquí a la Corneta, també al centre Joan Manel de l'As, centredelas.org, la web de Grupo Tortuga és grupotortuga.org i també potser a eh, no 50, al portal de contrainformació no 50, que és info.nodo50.org, també trobareu doncs, més detalls de, de com fer aquesta objecció fiscal a la despesa militar. Em penso que també a, a la web de contrabanda, aquest any, doncs, a, algú s'ha il·luminat i, i s'ha publicat a la portada del web a contrabanda.org informació detallada i suggerint també de, que qui vulgui doncs, pugui destinar aquest import que no paga a l'Estat doncs, a, a una associació sense afany de lucre, alguna associació, associació cultural com Contrabanda. També, si voleu, podeu doncs, col·laborar amb aquest projecte autogestionat de contrainformació, de ràdio lliure, independent, amb aquesta aportació de l'objecció fiscal a la despesa militar. Com us dic, també trobareu més informació a contrabanda.org. batalla a punta pala. Armament Made in Spain. donde huele a mierda, huele a ser. El hombre hubiera podido muy bien no cagar, no abrir el bolsillo anal, pero eligió cagar, como hubiera elegido vivir, en vez de aceptar vivir muerto. Para no hacer caca, tendría que haber consentido no ser. Sin embargo, no se decidió a perder el ser, es decir, a morir viviendo. Hay en la existencia algo particularmente tentador para el hombre, y ese algo es la caca. Para existir basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien, hay que tener un hueso, hay que atreverse a mostrar el hueso y a olvidar el alimento. El hombre prefirió más la carne que la tierra de los huesos. Como no había más que tierra y bosque, de huesos, tuvo que ganarse su alimento. No había mierda, solo hierro y fuego. Y el hombre tuvo miedo a perder la mierda, o más bien deseó la mierda, y para eso sacrificó la sangre. Para tener mierda, es decir, carne, donde solo había sangre, y chatarra de osamentas, donde no tenía nada que ganar y sí algo que perder, la vida. reche modo te dire za... taudari dopadera coco. Entonces el hombre se replegó y huyó. Le devoraron los gusanos. No fue una violación. Se prestó la obscena comida. Le encontró sabor. Aprendió por sí mismo a hacer el tonto y a comer carroña, delicadamente. Pero, ¿de dónde procede esta desgraciable abyección? ¿De qué mundo no está ordenado todavía o de que el hombre solo tiene una pequeña idea del mundo o quiere conservarla eternamente. Proviene de que un buen día el hombre detuvo la idea del mundo. Se le ofrecían dos caminos, el infinito exterior y el infinito interior, y eligió el infinito interior, donde solo hay que estrujar el brazo, la lengua, el ano o el glande, y Dios Dios mismo aceleró el movimiento. Dios es un ser. Si lo es, es la mierda. Si no lo es, no existe. O bien solo existe como el vacío que avanza con todas sus formas y cuya representación más perfecta es la marcha de un grupo incalculable de ladillas. ¿Está usted loco, señor Artaud? ¿Y la misa? Reniego del bautismo y de la misa. No hay acto humano que en el plano erótico interno sea más pernicioso que el descenso del supuesto Jesucristo a los altares. No me creerán, y desde aquí veo como el público se encoge de hombros, pero el llamado Cristo es quien, frente a la ladilla Dios aceptó vivir sin cuerpo, mientras un ejército de hombres, descendiendo de la cruz a la que Dios creía haberlos clavado desde hacía mucho, se rebeló y ahora esos hombres, armados con hierro, sangre, fuego y osamentas, avanzan desmontando al invisible para terminar de una vez con el juicio de Dios, Doncs aquest era un fragment d'un text que va ser escrit per Antonin Artaud i que es titula Para terminar con el juicio de Dios i que mm, precisament estava pensat per doncs, eh, difondre amb una ràdio. Estava pensat com a radioteatre, diguéssim, com a experiment radiofònic doncs ja heu vist la càrrega que té de profunditat i de sacrilegi per molts, però un personatge interessant que aquí doncs sempre eh, que puguem el tornarem a compartir aquí a l'escenari de la corneta de Contraband FM antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. Antonin Artaut, aquest dimarts, amb nosaltres. Són les 9 i 32 minuts del matí, ens queda la última mitjoreta fins a arribar a les 10 per acabar el programa i continuem amb més coses en directe. been accused of supplying WikiLeaks with all of those revelations. He is held in solitary confinement for 23 hours a day. Clear violation of multiple codes right. of the Uniform Code of Military Conduct. The overall conditions of confinement are horrific. Item all up. Doncs aquesta era la, caràtula d'una televisió nord-americana en la que feien denúncia de la situació del soldat nord-americà, aquest analista informàtic de l'exèrcit dels Estats Units, que va filtrar els documents secrets de la guerra d'Afganistan, d'Iraq, eh, i també doncs d'aquell helicòpter que assassinava a eh, diferents ciutadans a, a Bagdad, entre els quals alguns periodistes de l'agència Reuters i que gairebé doncs, també va assassinar a, eh, a dos infants que anaven amb una furgoneta i que doncs, de manera eh, increïble doncs, a, a aquests pilots intentaven matar amb, amb un poc respecte per la vida realment difícil d'explicar, no? S'ha de veure. Bueno, sentíem inclús a, a l'àudio d'aquest vídeo de, dels pilots en aquesta acció. Collateral Murder va ser el primer vídeo que Wikileaks va difondre a internet gràcies a la informació, gràcies als documents que va filtrar Bradley Manning. Ja en vam parlar aquí el mes de març, van fer un... Bueno, va ser el protagonista del Militars All Stars, aquí a la corneta, i avui tornem a recuperar aquest personatge, a visibilitzar-lo, perquè se'n parla molt poquet, perquè ahir, dia 3 de juny, començava el Tribunal de Guerra, eh, aquest Tribunal de Guerra al qual s'ha de sotmetre Bradley Manning a partir d'ara mateix per defensar mm, quasi, quasi que la seva vida, perquè no sabem si, si el poden arribar a acusar doncs, amb, amb la pena... Eh, eh, de mort, però, en fi, com ara explicarem, té molts càrrecs i eh, ha viscut una situació bastant dura, més de 3 anys empresonat. Si us, si us sembla bé i voleu escoltar això que llegiré ara, compartiré una mica la cronologia dels aconteixements, de la situació que ha viscut Bradley Manning i també una mica doncs, quina ha sigut la resposta del govern dels Estats Units, de l'exèrcit, i com, com va començar tot això, i com sembla que, que podria acabar amb aquest judici que, com deia, ahir 3 de juny d'aquest 2013 iniciava als Estats Units. Bé, doncs, eh, això, aquesta informació l'he pogut imprimir gràcies a la web de suport de Bradley Manning, que és www.bradleymanning, amb enes, bradleymanning.org. I comença la cronologia a l'octubre del 2007, quan Bradley Manning s'uneix a l'exèrcit dels Estats Units. Dos anys més tard, a l'octubre de 2009, Manning era enviat a Iraq. El 5 d'abril de 2010, els comunicats de Wikileaks, Assassinato Colateral, que és el, aquest vídeo de Collateral Murder de l'helicòpter dels Estats Units, mostrava els crims de guerra i l'assassinat de periodistes de Reuters. El 21 de maig de 2010, l'ex-hacker Adrian Lamo i Bradley Manning suposadament començarien les conversacions en línia, un xat que l'amo registraria i després es convertiria en un document també públic a través de la pàgina web i de la publicació wired.com wired.com El 29 de maig de 2010 Bradley és arrestat i reclòs en règim de presó preventiva al campament Arif Khan a Kuwait. El 5 de juny de 2010 Bradley és acusat de filtrar informació classificada. Un dia després es publicaria la transcripció d'aquells suposats xats a la web wired.com, l'editor del qual és Eric Poulsen. El juny de 2010 es crea, es forma la red de suport a Bradley Manning, que com he dit abans té la pàgina web de www.bradleymanning.org. El 25 de juliol de 2010 es fan públics els diaris de guerra d'Afganistan, també filtrats per Bradley Manning a Wikileaks. El 29 de juliol de 2010, Bradley és traslladat a la prisió de Quantico, a Virgínia, on se'l manté en un règim de màxim aïllament i de seguretat. El 22 d'octubre de 2010 es filtren, es lliberen, es publiquen els registres de la guerra d'Iraq. El 28 de novembre de 2010 es filtren els comunicats als cables diplomàtics dels Estats Units. El 19 de gener del 2011, Amnistia Internacional denuncia el tractament de Bradley Manning a Quantico, Virgínia. L'11 de març del 2011, els càrrecs contra Bradley Manning són actualitzats a 22 violacions, incloent, entre cometes, ajudar a l'enemic a través de mitjans indirectes. L'11 de març de 2011, eh, un portaveu del Departament d'Estat, P.J. Crowley, va anomenar el tractament que rebia Bradley Manning com a ridícul, contraproduent i estúpid i dimiteix poc després del seu càrrec. L'11 de març del 2011, el mateix dia, el president Obama diu que les condicions de Quantico, on està reclòs Bradley, són entre cometes, apropiades. El 20 de març de 2011, Daniel Ellsberg, el autor de la difusió dels papers del Pentàgon, que va fer la denúncia dels papers del Pentàgon als anys 70, és arrestat per protestar contra l'empresonament de Manning a Quantico. Eh, aquest personatge, Daniel Ellsberg, sempre ha estat des del primer moment al costat de Bradley Manning i és que la situació és bastant similar en quant a la denúncia de les doncs, corrupcions, il·legalitats i en aquest cas crims de guerra que eh, l'estat nord-americà doncs, està cometent. El 7 d'abril de 2011, un relator especial de les Nacions Unides sobre la tortura, Juan Méndez, va negar... Mmm, bueno, va dir que era impossible investigar el cas de Bradley Manning, Bé, això, <laughs> ho haig de dir, és una traducció que ha fet internet i a vegades hi ha errors i estic intentant doncs, eh, fer la traducció el millor possible. Continuo amb la cronologia. El 12 d'abril de 2011, una petició per alliberar Bradley Manning va rebre més de 500.000 firmes de suport. El 19 d'abril del mateix any es difonen informes amb proves de que els militars van mentir als periodistes respecte a les raons de la presó preventiva de Bradley Manning. El 20 d'abril, Manning és transferit a un mitjà de seguretat de Leavenworth, o sigui, és canviat de presó. Dos dies després, activistes pro Bradley Manning van recaudar fons per recolzar doncs, aquesta campanya de suport i al mateix temps el president Obama afirmava que Manning havia violat la llei abans del judici que encara no tenia lloc, no es produïa. El 25 d'abril d'aquest mateix any 2011, Wikileaks comença a difondre els arxius de Guantánamo, de les terribles presons il·legals i bestials on hi han empresonats suposats o presumptes terroristes. Evidentment sabem que això no és així en molts casos i realment és de lo pitjor en quant a drets humans i a violació de tot tipus eh, que es, es pugui estar produint ara mateix a, al planeta. Bé, el juliol de 2011, wired.com publica els registres complets d'aquests xats, suposats xats, entre Bradley Manning i Adrian Lamo en els que Bradley Manning doncs, li comentaria que tenia entre mans i que estava doncs, interessat en difondre aquesta informació que acabaria publicant Wikileaks després. El 27 de setembre del 2011 també, Bradley Manning és nomenat al Premi Nobel de la Paz per primer cop. El 14 de desembre, Graham Nash de Crosby, Still and Nash, aquest grup doncs, mític de, de música dels Estats Units, llença una cançó per Bradley. I parlant de cançons, tenim una altra cançó d'un altre autor, que és Jack, Jack Homer, també li dedica a Bradley Manning, la podem escoltar, i després continuem amb la cronologia. Come on sing a song now for brave Bradley Manning, a jewel and a hero who is doing hard time. And all you young cell guards, look deep in your souls now, for you're starving a boy who's committed no crime. But you spit in his face and defile his name without judgment or trial. And if try him you ever should do, a plague on your secrecy rules. And I call on all those that I know to rise up for Brad Manning hero. And you who claim freedom and liberty's vow, what have you to fear from the truth? When you enslave the exposers of murder? How can you claim shock when good people hate you? For you spit in his face and defile his name without judgment or trial. And if try him you ever should do, a plague on your secrecy rules. And I call on all those that I know to rise up for bread, men and heroes. And if this song reaches you deep in that prison, Know that I'm so proud of what you have done. I am only sorry you bear such a burden for firing a bullet from rebellion's gun. And they spit in your face and defile your name without judgment or trial. And if try you they ever should do, what's scorn on their secrecy rules. This song is the least I can show. For you, Brad Manning, hero. Bé, doncs aquesta és la cançó que li dedica Jack Homer a Bradley Manning, el soldat Bradley Manning. Continuem amb aquesta cronologia que us estava llegint perquè ens queden 11 minutets per arribar a les 10 i haurem d'acabar el programa. Així que ràpidament acabo aquesta cronologia. Doncs el 16 de desembre de 2011 es produeix una audiència en la qual es, es van negar el, uns testimonis, es, es neguen uns testimonis a que puguin participar en el futur judici. Almenys es mou alguna cosa perquè, com dèiem, eh, Bradley Manning va estar més d'un any empresonat amb règim d'aïllament sense doncs, saber de què, de què se l'acusava i pràcticament sense poder eh, ser visitat per ningú. El 3 de febrer del 2012, l'autoritat determina que Manning serà jutjat per 22 càrrecs. Recordem que sempre es tractarà d'un un, eh, un acord marcial o d'un tribunal de guerra. El 23 de febrer de 2012, Manning fa una compareixença a Fort Meade, a Maryland. El 5 de març del 2012, un informe qüestiona... Bueno, un informe de les Nacions Unides d'aquest mateix relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, diu que Bradley Manning va ser sotmès a tractes cruels, inhumans i degradants durant l'aïllament excessiu i prolongat de 9 mesos a Quantico, a la presó de Quantico. <clears throat> El 15 de març de 2012 hi ha una audiència prejudici a Fort Meade, Maryland, el 24 d'abril, una segona audiència, també prejudici, a Formate, i el 10 de maig, Bradley Manning rep el Premi del Públic de Drets Humans de Global Exchange. I Daniel Ellsberg, el protagonista dels papers del Pentàgon, va acceptar el premi en el seu nom. El 24 de maig de 2012, el Centre pels Drets Constitucionals demana un judici més obert i públic. El 6 de juny de 2012, hi ha una proposta d'audiència a Formate, també es van preparant doncs, a, a aquests preliminars pel judici. El 12 de juny de 2012, Juan Méndez, de Nacions Unides, és prohibit per al jutge perquè testifiqui a les audiències de Manning. O sigui, no se li permet testificar en aquest relator de Nacions Unides. El 18 de juliol de 2012, la jutge Lind es posiciona a favor de la moció del govern per bloquejar la referència a la ausència de daño, a la manca de danys causat per la informació publicada per Wikileaks. Bé, això ja són coses més tècniques. Ja per acabar, quasi quasi, el 27 de juliol, també del 2012, la defensa de Manning, a càrrec de l'advocat David Combs, mm, presenta una moció per desestimar tots els càrrecs deguts a la sanció preventiva il·legal a la que Manning va ser sotmès mentre estava a la base dels marines de Quantico. A l'agost del 2012 es fa públic que les tortures de Bradley Manning van ser ordenades per comandaments superiors. A l'agost del 2012 també hi ha una reunió de veterans de, de l'exèrcit dels Estats Units en suport a Bradley Manning a les oficines de la, campana, de la campanya electoral d'Obama. El 19 de setembre del 2012, la defensa de Bradley Manning presenta una moció per desestimar tots els càrrecs sobre la base de la manca d'un judici ràpid, segons l'advocat David Combs. El 27 de novembre es produeix una audiència prèvia al judici sobre la moció de defensa per desestimar tots els càrrecs basats en el càstig il·legal previ al judici que va rebre Bradley i a Quantico. El 3 de desembre, l'advocat de Bradley Manning, David Combs, es dirigeix al públic i als mitjans de comunicació per primera vegada. Aquí a la Cornera doncs, ja vam traduir aquell vídeo d'aquesta compareixença de l'advocat de Manning. em sembla que va ser el mes de març, aquí a la Corneta. I tres referències més per acabar aquesta cronologia. El 17 de desembre de 2012, Bradley Manning compleix 25 anys, només 25 anys, és un, doncs un tipus molt jove, i és el seu tercer aniversari a la presó sense judici. El 8 de novembre del 2013 es produeix una audiència prèvia al judici amb el jutge Lind, que reconeix que Bradley va ser sotmès a la prena preventiva il·legal durant 112 dies a la presó de la base dels marines de Quantico. I finalment, per acabar, el 3 de juny de 2013 és la data d'inici d'aquest Tribunal de Guerra contra Bradley Manning. Del dia 1 al 8 de juny s'està produint una setmana d'accions en suport a Bradley Manning. Com us deia, podeu trobar més informació a a bradleymanning.org. let's talk about Bradley Manning. The Army private accused of supplying WikiLeaks with all of those revelations. He is held in solitary confinement for 23 hours a day. Clear violation of multiple codes right. of the Uniform Code of Military Conduct. The overall conditions of confinement are horrific. Light them all up. Doncs pràcticament sense temps per més, perquè queden 4 minuts per arribar a les 10. Teníem també informació de Guatemala actualitzar doncs, aquesta declaració de la Corte de Constitucionalitat que doncs, anula en part el judici contra Ríos Mont, que va ser acusat amb una sentència firme per un tribunal, va ser acusat de genocidi i doncs eh, li van imputar 80 anys de presó incommutables, però, en fi, això ja se sap que a Guatemala doncs, eh, hi ha una impunetat, impunetat eh, al·lucinant i doncs, això fa marxa enrere i ho acabarem d'explicar més endavant. També volíem compartir una lectura de John Cerzan, seu llibre Futuro Primitivo, John Cerzan, que ja el tocarem en un futur monogràfic aquests programes que anomenem nodes. Aquí la corneta. Doncs sense temps per res més, ens acomiadem volant. Tornarem el proper dimarts a les 8 del matí, com sempre. Ara sí, amb la sintonia de Blamutjats Orquestrion, Orchestrion, doncs posem el, el punt i final a la corneta d'aquest dimarts. Hem d'agrair Sens falta doncs, la col·laboració una setmana més del doctor Herrais. Moltíssimes gràcies, doctor Herrais, per compartir eh, el seu espai Resolució Alternativa de Conflictes amb la Corneta i amb tota l'audiència de Contrabanda. Ens escoltem, ens veiem el proper dimarts, que també tindrem a l'altra col·laboradora, Vanina Rossi, amb un nou espai de profunditat de campo de fotografia un espai quinzenal. Portarem doncs, un altre protagonista per anar omplint aquest sac dels militars All Stars, avui amb el fundador de Golden Dawn, el Bada Daurà d'aquest grup neonazi que està al Parlament de Grècia amb 21 diputats, 21 diputats doncs filonazis al Parlament grec no és poca cosa. Poca broma, vamos. Doncs pues això, que tornarem el proper dimarts amb més alegria, intentarem posar una mica d'alegria a tot aquest món esbojarrat en el que vivim i amb més novetats també del món de les arts escèniques per compaginar-les amb l'antimilitarisme. Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Una abraçada, contrabandides, contrabandits i fins al proper dimarts.